أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله برادران عزيز مهربان وصيات هاي جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سيوم سیوم جناب رسول الله را براي شما پیشکش میکنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این سیومین وصیتش برای ما و شما وصیت میکند که نفرساندن به مسلمان ها راوی این حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنهماست که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من استطاع منکم ان ینفع اخاه فليفعل جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک گفتند کدامی از شما قدرت و توانایی یاردم کردنی برادرش را داشته باشد پس برادرش را یاردم بکند پس یا برادر خود را کمک بکند برادر مسلمان خود را یاردم بکند ببینید برادران عزیز مهربان در این سیومین وصیت جناب رسول الله ما و شما را فرمان میدهد ما و شما را امر بکند که ای بنده امروز تو در این دنیا اگر قدرت یاردم کردن قدرت نفع برای برادرت داشته باشی پس تو یاردم بکن پس تو در این دنیا برادر خودت را برادر مسلمان خودت را برادر با ایمان خودت را یاردم بکن البته را تو صاحب جنت شوی. البته را الله جل جلاله از تو ایبنده راضی و جناب رسول اکرم که فرمان دهنده این سخن است بنده از تو راضی می شود وقتی که تو برادر خودت را یاردم میکنی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين